ассалому алайкум раҳматуллоҳи вабаракату хуб ҳастед бародаронам алло субҳана таоло яку яки шуморо ҳофизу мададгор бошад бародаре суол кардан дар бораи э, абу ҳурайра радиллоҳу анҳу ки абу ҳурайра радиллоҳу анҳу кай мусалмон шудагӣ аст ва кай исломро қабул кардагӣ ҳаст ва бародар ғазваи хайбарро зикр кардан ки пеш аз э, ғазваи хайбар буд ё баъд аз э, ғазваи хайбар ба ҳар сурат абу ҳурайра радиллоҳу анҳу соли ҳафтуми ислом овардаги аст мусалмон шудаги аст яъне ки соли ислом овардани мусалмон шудани ҳазрати абу ҳурайра радиллоҳу анҳу ҳафтуми ҳиҷрӣ мебошад ва ҳамчунин э, ғазваи хайбар ҳам дар ҳафтуми ҳиҷрӣ буд аммо дақиқ намедонам ки абу ҳурайра пеш аз ин ислом овардааст ё баъд аз ин овардагӣ аст лекин ҳардуш дар як сол ба вуқӯъ пайвастагӣ аст ва ҳар душ дар як сол шидагӣ ҳаст ҳар душ дар як сол ҳаст ва сабаби ва номи абу ҳурайра радиллоҳу анҳу номи аслиаш яъне ки номе ки паёмбар сал ллоу ал салам мондагӣ аст барои он абдуррахмон ибни сахр ҳаст абдуррахмон ибни сахр аддусӣ ки пеш аз ин пеш аз мусалмон шуданаш номуш абдушамс ибни сахр буд абдушамс лекин паёмбар яъне маънош э, бандаи офтоб бандаи офтоб буд номаш паёмбар сали ллоҳу алайҳи васалам номи дар замони ҷоҳиливу дар замони кофирӣ буданашро тағйир дод номашро монд абдуррахмон ибни сахр аддусӣ ки аз қабилаи дӯст мебошад ва сабаби номгузорӣ карданаш аввалан маънои абу ҳурайра абу ҳурайра маъно чиз яъне ки падари пишакча به خاطر چی پیش پدر پیشک میگفتن به خاطر اون که میگوید در وقت کودک بودنش یک پیشکچه داشت که مالوان بود بگیم چوپان بود مالها را نگاه میکرد و یک پیشکچه داشت اما پیشکچه را همراه خودش میگرفت و میرفت برای مالوانی در روز با اون پیشکچه بازی میکرد و مالاش را نگاه میکرد و بگاه که میشید پیشکچه را میآورد در خانه بگیم بالای درخ یک جا میگذاشتش تا صبح هر روز عادتش همین بود که пишакчаро ҳамроҳи худаш мегирифтанд аллоҳу аалам мегӯянд сабаб ҳамин аст ки номашро абу ҳурайра гузоштаги ҳастанд ва ҳамчунин ба ин э, куния маъзарат мехоҳам номаш на кунияаш ва ё лақабаш маъзарат лақабаш ҳамин шудагӣ ҳаст ки абу ҳурайра радиллоҳу анҳу ҳамчунин ба абу ҳурайра машҳур аст лекин номи аслиаш э, абдуррахмон ибни сахр аддусӣ мебошад саломат сарбаланд бошед ва бораклаллоҳу фикум